Baigęs nurodymus dvylikai mokinių, Jėzus iškeliavo mokyti ir skelbti Evangelijos kituose miestuose. Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti. Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Jėzus atsakė, keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną. Ko išėjote į dykumą pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? ir ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintys antai gyvena karaliaus rūmose. Tai kogi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip sakau jums, ir daugiau negu pranašo. Jis yra tasai, apie kurį parašyta. Štai aš siunčiu pirmą tave savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią. Iš tiesų sakau jums, tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštitoje. Bet ir mažiausiasis dangaus karalystėje didesnis už jį. Nuo Jono Krikštitojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama ir smarkieji ją sau grobė. Visi pranašai ir įstatymas pranašavo iki Jono. Ir jeigu norite priimti, Tai jis yra tas Elijas, kuris turi ateiti. Kas turi ausis, te klauso. Su kuo galėčiau palyginti šią kartą? Ji panaši į vaikus, kurie sėdi prekyvietėje ir šaukia savo draugams. Mes jums grojame, o jūs nešokote. Mes gėdojame raudas, o jūs nerypavote. Buvo atėjęs Jonas, nevalgus ir negeriantis, tai jie kalbėjo, jis demono apsėstas. Atėjo žmogaus sūnus, valgantis ir geriantis, tai jie sako, štai rijūnas ir vyno gerėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis. Ir vis dėlto išmintis pasiteisina savo darbais. Tada Jėzus ėmė priekaištauti miestams, kuriuose buvo padaryta daugumas jos stebuklų kad jie neatsivertė. Vargas tau, Chorazinė, vargas tau, Betsaida. Jeigu tyre ar Sidone būtų įvykę tokių stebuklų, kokie padaryti pas jūs, jie seniai būtų atsivertę ir atgailoję, su ašutine bei pelenuose. Todėl sakau jums, Tyrui ir Sidonui bus lengviau teismo dieną negu jums ir tu kafarnaume, negi būsi išaukštintas iki dangaus, tu nugarmėsi iki mirusiųjų pasaulio. Jeigu Sodomoje būtų įvykę tokių stebuklų, kokių įvyko tavyje, jis stovėtų dar ir šiandien. Todėl sakau jums, Sodomos žemiai bus lengviau teismo dieną negu tau. Anuo metu Jėzus bylojo – Aš šlovinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, tėve, nes tau tai patiko. Viskas man yra mano tėvo atiduota. Ir niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas. Nei tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus. Ir tas, kam sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nulankio širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva.